la defio mangi insectoin. UNO el la plei curiosae cae impresae figuroi en la Evangelio estas Johanno la Baptisto, quiu sin nutris nur per acridoi cae sovagia mielo. Mateo 3, 4 Ciu insectoi estas suffice nutrae por VIVTENI homon? Brasila revuo pri esploroi en tecnico ca scienzo, FAPESP, publicigis interviuon cun sciencisto Antonio Bisconsin Jr., faculo pri scienzo de nutrajoi. Li plenumis detalan studon pri la valoro de insectoi en homa nutrado. Vancam li consideras mal facile che plei multe homoi alprenos tion cutimon. Li assertis che ili estas ne nur alt valorai laula nutra aspecto, sed ancao medi protectae, ciel alternativo al la non tempa sistema sistemo quiu agressas la atmosferon cae la grundaen structuroin. En siei studoi en Germanuio, li creis concentrajon faritan el grilloi, quiu bone funccias kiel nutro supplemento. Ien quelcae informoi donitei de tiu faculo. Insectoi en havas multe da valore nutrajoi, kiel proteinoi, bon qualitei grasoi, cae nesolveblei fibroi. Pro la ecologia aldona avantaggio, ili estas bona opzio. La proteino el insectoi estas same nutra kiel la bova, porca, ova kaj lacta. Anca la quanto da proteinoi estas la sama proporcie alla peso. Cai insectoi mangias malmulte, cai consumas malmulte da aquo. En Azio kai Afriko mangi insectoin estas parto de la culturo. Ancau en Mexico oni vendas acridoin en stratfoiroi. En Nederlando, Germanujo, Fransujo cae Danlando oni iam vendas sandvicioin cae bulajoin faritain per insectoi. En Europa oni mangias productoin faritain per spezoi de blatetoi cae grilloi, sed tio ancora ne estas tre populara cutimo. En la Brasila stato Rondonia, oni cutime mangias larvoin de iu scarabo, quiu en havas multe da lipidoi. Indigenoi preparas per tio stufajon. En aliei Brasilei statoi, oni iam proponas formicoin en restauratioi. Homoi povas suferi de allergio relate al mangiado de insectoi, same kiel relate al aliei nutrajoi. Ili esas artropodoi, cae existas personoi cioi misreagas contra tiui proteinoi. Crom tio, existas neniu alia risco. Brasilo havas favoram climaton por productado de insecto e por nutrado. Existas en Brasilo asocio de bridistoi de nutro insectoi por nutrado de bestoi. Por homo nutrado estas ancora necessa cultura changio. Homoi generale absolute refusas la ideon mangi blatoin, sed pli favore reagas al la ideo mangi grilloin cae acridoin. Eble iam estontece la homoi pli facile acceptos la ideon mangi insectoin. Tio havas iuin avantagioin. Necessos nur venci fortain antaujugioin.